69-nji. o'dg'irmishning o'gdilmish yenig'i kelganligi aytiludi qara o'dg'irmish turib asta keldi o'gdilmish uni kutib qarshi oldi salomlashdi ondin qo'l tutishib ko'rishdi bu ikki muloyim kishi uyga kirishdi oldiga osh taom qo'ydi ko'z oldida yegizdi aliki xabar qilish uchun kishi avatdi alik anglab darhol javob qaytirdi ularga yiqinliq ko'rsatib oldiga chaqirdi